مرسلين نبينا وحبيبنا وقرة ويوننا محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعه بسنته وإحسانه إلا يوم الدين وبعد Të nderuar vëllezër, e falënderojmë Allahun Azza wa Jall dhe bim selat dhe selavat mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokët e tij, familjen e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Me pas të nderuar vëllezër, derset tona zinxhirore, të cilat kanë pas të bëjnë me kushtet e fjalës la ilaha illallah, u ka ardhur fundi dhe sot na kanë mbet domthon dy kushtet e fundit të fjalës la ilaha illallah Cilat me lejen e Allahut Azza wa Jall, do të mundohemi që t'i shpjegojmë sa ma, ma shpejt dhe ma shkurt për shkak të temperaturave të larta që janë, në dersin e kaluar i kemi shpjeguar domthon dy kushtet e fjalës la ilaha illallah, kushti i parë ka pas të bëjë me dashurinë ndaj Allahut Azza wa Jall, dhe kushti tjetër ka pas të bëjë me nënshtrimin ndaj fjalës la ilaha illallah. Të nderuar vëllezër, do t'i qet Allahu Azza wa Jall në shesh, ata të cilët kanë bo sabër, dhe jon forcua me këtë fjalë, e kanë thonë këtë fjalë përnime, dhe kanë bo sabër për këtë fjalë, edhe do t'i dallojë Allahu Azza wa Jall se që i konë punë fjalës tina, ata të cilët e kanë thonë fjalën la ilahe illallah, sinqerisht, me vërtetësi, dhe ata të cilët e kanë thonë fjalën la ilahe illallah, duke rrejt, apo nuk kanë pas qëllimet bazore të kësaj fjale. nuk merret parasysh fjala la ilaha illallah, nëse kjo fjalë e cila del prej gjuhës nuk e përkthen besimin real që është në zemër, besimin e vërtetë çka është në zemër. Gjegjësisht, nëse e thua fjalën la ilaha illallah me gjuhë, mirëpo zemra jote nuk flan këtë fjalë, se shehu se nuk bën dobi kjo kjo fjalë. Dhe në ajetin çka e përmendëm më herët, se ku thotë Allahu Azza wa Jall që ka prej njerëzve të cilët thonë se e kanë besuar Allahun atë dhe ditën e fundit dhe ata nuk janë besimtarë. Domthon, këta janë munafiqat. Kjo është cilësi e njerëzve domthon, apo grup i njerëzve të cilët e thonë fjalën la ilaha illallah. Mirëpo nuk kanë për qëllim realitetin e fjalës la ilaha illallah. E thonë fjalën la ilaha illallah për shkak se me i mashtruar me ju qit besimtarëve hi syve dhe Për me ju hik domthon, kur ka pas shtet islam, sepse munafikat, filli i tyre, qysh e kanë përmend dijetarët, kur ka filluar filli i munafikat, kanë thonë se ka filluar pas luftës së Bedrit. Pasi që është bërë beteja e Bedrit, njerëz prej jehudive dhe prej me, prej medinasve, të cilët nuk e kanë dashur islamin me zemrat e tyre, mirëpo, masi që e kanë pa që Pejgamberi alejhi selam, edhe shokët e tina po triumfojnë, dhe shteti islam e mori hovin e tina dhe s'ka kush që i del para, atëherë jon detyrua për me i mashtrua Pejgamberin alejhi selam, apo mendojnë me i mashtrua Pejgamberin alejhi selam, besimtarët dhe Allahun Azza wa Jall, këta në realitet qysh thotë Allahu Azza wa Jall, se nuk e mashtrojnë askënd tjetër, përpos veten, veten e tyre. Mirëpo këta kanë pretendua, atëherë kanë parasit, e kanë thonë fjalën, la ilaha illallah. Mirëpo fjala, la ilaha illallah, nuk ju ka bo dobi këtyne. Për shkak se nuk e kanë thonë prej prej zemrës së tyre. Dhe gjithashtu, prej prej argumenteve të tjera ku e kanë nxjerr dijetarët këtë shart domethënë kushtin e vërtetësisë, me thonë fjalën la ilaha illallah me vërtetësi, tash do ta shpjegojna çka kena për qëllim me, me vërtetësi. është hadithi që na transmeton Muadh ibn Xhebeli radiallahu anhu e kanë nxjerr këtë hadith Buhariu dhe Muslimi. Mirëpo, Në Sahihun e Muslimit, shprejhja sidq nuk është, domethënë vërtetësi nuk është e përmendne. Është e përmendne vetëm në hadithin e Buhariut. Ndërsa edhe pse krejt dijetarët, çka kanë përmend këtë hadith, kanë thonë, është hadithi në Buhari dhe Muslimi. Mirëpo kjo shprejhje, e cila na, prej cilës e kanë nxjerr dijetarët, këtë kusht, nuk është e përmendne në Muslim, në ato librat Muslimi domethënë, dy kopjet e Muslimit çka i kom, une. Se që me e thonë fjallën la ilaha illallah, me gjuhë, por gjuha me konë, në ato çka thet gjuha, me konë e qetë zemra. A, me u pajtue zemra. Jo veç me e thonë me gjuhë, ndërsa me zemër, me ta marrë menja që bon me u adhuru edhe dikush tjetër përpos Allahut azze ve xhel. Ose zemra jote, me, dë, me dyshue se, ndoshta more, nuk janë krejt kush adhurohet, përpos Allahut azze ve xhel, dhe, nuk janë domethënë taguta. Mos me e thonë veç me gjuhë e me zemër me ta marrë mendja, apo populli i thet me mendje. Sepse në Kuran dhe sunet nuk ka ardhë përmendë me mendje, po ka ardhë me zemër. Po edhe pse populli i thet me mendja, mos ma merr mendja veç unë e thonë. Shumë sene njeri i thet, çka ndoshta nuk, nuk është i vërtetum në ato çka thet, apo nuk i flen zemra qysh thet populli në ato çka thet. sikurse ndëshkimin që jau ka bo Allahu Azze ve Xhel popujve, sikurse tufanin që ja ka çua Allahu Azze ve Xhel popullit të Nuhit. Dikush mundet me dyshua, qysh është e mundshme i ka marr ujë krejt, ose qysh ka ardhur, domethënë qysh e ka dënuar Allahu Azze ve Xhel popullin e Lutit, që i ka çua domethënë deri te qielli i dunjas i ka çua me krahën e tina Xhibrili. Nëse njeri dyshon këto njoftime, at'herë nuk e ka plotësuar ni kusht fjalës la ilaha illallah. Pejgamberi thon ka qenë vetëm, vetëm ka qenë fillim të tonë vetëm do. Edhe hiç si ka ardhur marrë. Kështu ka ardhur domthon, edhe dijetarët i njehen kur i njehen muslimanët thojnë në botë kanë qenë veç katër musliman, fillimin e islamit. U bo 14, u bo 45, u shtuan numri çka, hiç si ka ardhur marrë. Edhe pse numri i botës ka qenë shumë i madh. Apo kur i përmendën ashabul kehf, edhe grupe të tjera na kallxon që kanë qenë pak prej besimtarëve. Edhe kjo është cilësi njeri nuk duhet me me dyshua në këto, sepse domethënë ato çka neve sot na e ka si domethënë apo na e proklamon shumë domethënë demokracia sepse njerëzit mendojnë që shumësi çdo herë hak, ku ka shumë qaty është realiteti. Kur'ani, Kur'ani e e vërteton të kundërtën. Ha, dëshmon këtë fjalë. Sepse kjo fjalë atina nuk i bën dobi. Allahu azza wa jall, fjala e shehut është domthon, qysh i kena transmetuar shpesh fjalët e Shejh Abdulrahman Xhibrinit prej librit e tina, Kenzu eth-Themin. Ky është domthon kushti i shtatë i fjalës la ilaha illa Allah. Domthon vërtetësia e kësaj fjale dhe largimi nga përgënjeshtrimi i asaj çka e përmban kjo fjalë dhe largimi nga nifaku apo dyfytyrësia e kësaj fjale. Dhe kushti i tetë Dhe i fundit që do ta shpjegojna gjerësisht është ikhlasi el munafi li shirk. Sinceriteti i cili e largon shirkun. E kanë nxjerr dijetarët këtë kusht prej ajeteve po kaloj shpejt tani mos më mot unë ka dy herë me shpjegoj çka kuptojna me sinqeritet. Ha? Se E kanë nxjerr dijetarët këtë kusht prej shumë argumenteve të Kur'anit dhe Sunetit. Ne po i përmendim shkurtimisht disa. Fjala Allahut azza wa jall, ku thotë Allahu azza wa jall, ala lillahi dinul khalis. Thotë Allahut azza wa jall i takon feja e sinqert. Allahu azza wa jall e pranon vetëm fenë e sinqert. Pse? Domthon sepse la ikhlasi është kusht dhe shumë herë domthon në Kur'an dhe në sunnet e gjoni se e përmend pjesën e një ibadetit e përmend dhe ka për qëllim ibadetin krejt. Sikur se qysh thotë Allahu azza wa jall në Kur'an. Warka'u ma'a rraki'in. Bëni ruku me ata që bojnë ruku. A ka për qëllim Allahu azza wa jall veç me shku me xhamat me bo ruku dhe me u kthy te shtëpia? Thotë Shekh Sadi, rahimahullah në tefsirin e këtij ajeti. Wa la budde min el ikhlasi lillahi fil amali, el batine, wa dhahire. Sinqeriteti duhet në gjitha veprat, çka i bën njeriu, thotë Shekh Sadi. Le të qofshin ato të dukshme, apo qofshin të brendshme, sepse neve kena vepra të zemrës, dhe kena vepra të gjymtyrëve. Mos me i shoqëru Allahut Azza wa Jell diçka prej prej ibadeteve. Gjithashtu, prej argumenteve domthon ku e kanë nxjerr dijetarët këtë kusht, është hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilin e transmeton Buhariu në sahihun e tina, domthon hadithi i Ebu Hurejrës, kur i ka e ka pyetur pejgamberin alayhi salatu wassalam, "Men as'adu an-nas bi shafa'atika ya Rasulullah?" Kush është njeriu më primar? Kush është njeriu i cili e meriton? Është më i lumtur me shefatin, ndërmjetsimin tan o Rasulullah, i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Domthon kur thot dikush kur ta ndijsh fjalën ihlas, dije se ka për qëllim që krejt llojet e ibadeteve, mja drejtuar vetëm Allahut azza wa jall. Nëse njeriu vetëm një lloj të ibadetit nuk ja atributon, nuk ja drejton Allahut azza wa jall, ai nuk është muhlis. Dhe kush nuk është muhlis, e cila sinqeritet ky i cili e largon shirkun. Domthon, mos më pas për qëllim diçka tjetër me atë ibadet. Mos me ia drejtu dikujna tjetër atë ibadet, por vetëm Allahut. Nëse adhuron Allahun edhe dikon tjetër, vepra jote domthon nuk pranohet te Allahu azza wa jall. Dhe vëllezër të dashur, ky ishte kushti i tetë i fjalës la ilaha illallah dhe i fundit. Po kalojna shumë shpejt po i përmendim veç dy kushtet që kena thonë për fund, veç argumentet ku i kanë nxjerrë dijetarët, se unë e di se këto dy kushtet domethënë, grupacionet që ka janë në islam të hujse, asnjë prej grupacionet që ka janë në islam, përpos domethënë, xhehmive, cilët domethënë, nuk bojnë pjesë në grupet e muslimanëve, nuk i kanë mohu. Për këtë domethënë, s'e kena pa të arsyeshme domethënë, se krejt i dinë këto kushtet, nuk i kena pa të arsyeshme më me i Këto kushte domethënë. Kushti i dytë është ikraru ue nutku, me e shpreh fjalën la ilaha illallah. Nuk i bën dobi fjala la ilaha illallah, atij domethënë nuk e thotë fjalën la ilaha illallah. Edhe nëse ti e din që fjala la ilaha illallah me të vërtetë e ka qit kuptim, e din kuptimin e saj, e din që është e vërtetë, nuk dyshon n'to, ke kushtet, po nuk e thua me gjuhë, ty nuk t'bën dobi. Edhe në këtë fjalë domethënë as grupacionet e humbura që i përmenda, përpos domethënë xhehmive nuk e ka mohu këtë kusht, kurkush. E kanë nxjerrë dijetarët domethënë këtë kusht për shumë argumente të Kuranit dhe sunetit, prej tyne domethënë hadithi i cili e ka transmetuar domethënë Buhariu për të cilën është Sahihun e Muslimit, ku i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, axhës së tij, ja ammi kul la ilaha illa allah që nuk ka asnjë as prej grupacioneve të humbura, domethënë nuk e kanë kundërshtuar këtë kusht, apo e kanë përmend gjitha grupet këtë kusht, e ai është muafatu alejha, me vdek me fjalën la ilaha illallah. Domethënë me vdek besimtar. Kusht është çdo gjë domethënë se shka i përmendëm, por me vdek me to. Nëse njeri n'fund të jetës vet, veç një ditë ka bo kufër, e ka thënë fjalën la ilaha illallah, nuk i nuk i bën dobi fjala la ilaha illallah. Nuk e kena për qëllim. Këtu vetëm diçka që e kanë përmend dijetarët, kur thojna se me vdek me fjalën la ilaha illallah. Nuk e kena për qëllim me shqiptuar n'momentet e vdekjes fjalën la ilaha illallah. Ha? Nuk e kena për qëllim me shqiptuar momentet e vdekjes. Por e kena për qëllim me vdek musliman, me vdek duke e besuar krejt ato çka përmban fjala la ilaha illallah. Ndërsa shqiptimi i fjalës la ilaha illallah kanë ardhur argumente shumë hadithe për njeriun domethënë i cili është në momentin e fundit. Mirëpo nuk e kena për qëllim që jo ai njeri i cili vdes duke mos e thënë fjalën la ilaha illallah, nuk ka argument domethënë që është është kafir audhubillah. Edhe kjo s'është besimi i ehli sunetit. والعمل بمدلولها كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتديه من البراءة من الشرك والإخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع فشيخه Fjalës la ilahe illallah apo shqiptuarit e fjalës la ilahe illallah thotë nuk nuk e largon njeriun prej kufrit, nuk e bën njeriun musliman thotë derisa thotë t'i plotëson këto kushte, thotë t'e din kuptimin e kësaj fjale, thotë të punon me këtë fjalë. Ka sinqeritet në krejt ibadetet e tina, duke mos i shoqëruar Allahut asgjë. Hina'idhin thotë atëherë, i bën dobi kjo fjalë. Thotë emma men kalehuma, thotë ai i cili i thotë shahatetet, dy shahatetet, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. argument për kundër dhe se fjala la ilaha illallah nëse e ka thonë dhe nuk ka vepruar me të, se është argument kundër birit të ademit dhe shumë të janë fjalët e dijetarëve prej selefit dhe deri te dijetarët bashkëkohorë çka argumentojnë dhe tregojnë se njeriu i cili nuk i përmbush gjitha kushtet çka i kena përmend nuk i bën dobi fjala la ilaha illallah atina i cili nuk i ka përmbush gjitha kushtet e fjalës la ilaha illallah po i përmbledhim shkurtimisht dhe po thamë kështu Ai i cili nuk e din kuptimin e fjalës la ilahe illallah, atina nuk i bën dobi fjala la ilahe illallah dhe nuk është bërë besimtar nëse ka qenë pabesimtar dhe e ka thonë fjalën la ilahe illallah, nuk mund me u bo nëse nuk e din kuptimin e saj. Dhe gjithashtu, nëse nuk bën kufër mbi tagutin, Mbi idhullin që adhurohet përpos Allahut azze ue xhel, gjithashtu nuk i bën dobi fjala la ilaha illallah, ai i cili nuk ka bindje të thellë në fjalën la ilaha illallah, ai i cili dyshon fjalën la ilaha illallah, nuk i bën dobi. Ai i cili nuk i pranon gjithë ato çka i ka përmbajt fjala la ilaha illallah, atina nuk i bën Ai i cili e thot fjalën la ilaha illa Allah, mirëpo i shoqëron një lloj të ibadetit, ia bën dikujna përpos Allahut azze ue xhel. Nëse njeriu krejt agjërimin e bën për Allahun. Namazin e bën për Allah, zekatin e bën për Allah, haxhin e bën për Allah. Mirëpo vetëm flokët i rruan për dikon tjetër, jo për Allahun azze ue xhel, ai njeri është mushrik, dhe atina nuk i bën dobi fjala la ilaha illa Allah. Dhe gjithashtu nuk i bën dobi fjala la ilaha illa Allah, atina i cili nuk vdes me këtë fjalë, dmth, nuk e ka momentin e fundit, këto ishin kushte çka i kena përmend, e lusim Allahun azze ue xhel që pikë së pari të më bën dobi mue, dhe së dyti atyre që e kanë dëgjua, të na forcon Allahu azze ue xhel dhe të na mundëson me i praktikue këto kushte çka i përmendëm,